peri homilias kase homilia anastrofe tribe kase merine o feilei docena i pasin tois paisin tois mikrois kai tois meis dosin e peide anankaia eisin orthru e gregores a exhypnu anesten ektes klines e elabon hupodermidas hupodemata hupo de examen. Eite za hudor eisten opsin. Niptumain proton tas heiras. Eita ten opsin en ipsamen. Apemaxa. Apetheca leuken phainolen. Proelthon ec tu coitonos suntoe paidagogoe haspasas ton patera kaiten metera amphoterus he spasamen kai katephilesa kai houtos kathelthon ektou oiku aperchomai aspasas thai pantas tous